agerriaen geua galtoz da, Maureko herriko etxeak duen talde batekilan, agerria fraidetegi joshi josizian hotel eta ostatu baten egiteko. Igan hilabetian administrazio kuntseidean jabakik izan da agerriako sosietatian bilanaen pausatzia. Hunek izigarriko ez tabaidak ekarten dutu. Agerria ekonomikoki ez dela ebilten dio ekipa berriak eta kuntietan azken urtetan izan dien arrenkuak salhatzen tie. Dira bi haste gutun bati igorri zian agerriako hiuntan hogei bat akziodunek dunek bilan pausatzen salhatzeko. Mauleko aitzineko hau zen Michel Etxebesten urtez auzapez berriak projeta dezegiten du oai, ez bada uh, eh, ageria behar bezala ara abiazten, eta hor ez duguen zuten, ez duguen zuten uh, eh, eh, nula egiten ahalden, o ze, ze, ze eginen den, zenta mementun uh, gaiz izan dia uh, eskor, bena baikor, projetik, uh, ikus uh, puntutik, ez, ez dugu deuze entzuten, ze, ze eginen din mauleko herriak, eta hoi da harri gari egiazki harri gari Uh, ibar hunek, Sibioko Ibar handi hunek, uh, badu projekt beharra, Eh, eta agerriatik kanpo, besteik hauz, uh, um, behar luke, afen, guk besteik uh, gogun, bena, bena da bat, eta ez da, ez da bat eta bat, da agerria bat, eta besteik ba, behar guen hanitz, eta badugu oano hanitz gogun, eta behar bada plazaratuko dutugunak, bena, bena nula egiten nahalden politika ekonomiek ilan, eta bereziki ekonomi tresna bat dez egitez agerria dezeginik datekean ez da uano trenkatuk, mementoko projetak jarraikitzen du eta lui labadok jakinazi daiku egina halak egiten dutila likidazionilat ez heltzeko.